sepeda modern, kendang-kendang melok modern deh. Kenapa <laughs> nih gua kendangnya breketen mal? <laughs> Tuwek-tuwek kamu mundur tambah maju. <laughs> Coba cak, saat ini kita tak jajal sampean breketen itu. Saya aku nyoba nyanyi nyanyi, ayo coba nyanyi gelang soko. Mau breketen itu naik gelang soko terang isone gitu. Gelang soko mas, bingle bingle bingle Saya coba kula nedhi nggih pengen iku ditabung. Bengong biasa mbek kawat sak niki kali lengkengan iki. Tuh niku nggih. Ciro cilu nggih. Lah aku nek digo terus tambah salah terus ra iki rek. Napa? Nem nem nem nem nem. Kuwi ta nem nem nem. Wes apa dhewe? Waduh, ora nem nem. nem, nem. Yeah. iku kan go kok. <laughs> Nek ketok aku kaya-kaya dikremus rene. <laughs> Saking wat. Tak <laughs> iso dek setrumi mati boleh. Saat tapi ngoten dek. Masih ngoten kula niki masih kangen mijet tidak nggih purun mawon. Napa male sak niki nek sepi job. sampun pada posoan. <laughs> Kulo meneng-meneng daftar tentu KW kulo. <laughs> Mari nih uang job sepi, cakar tolong yang betul ngejak, ngomong aku betul ngejak. <laughs> Daftar tentu KW Waduh, langsung dapat panggilan Marlena untuk ke Arab Saudi. Waduh. Kulo pun bayang nado nang Arab cek legoni ...enaknya... deh. Enak nyambut gaya tenggelikode duit akeh. jenenge wong is Arab Saudi wah nyambut gawe ne lega jare iki. Pas kula nyambut gawe teng riko enten sakulan pun kula tumu julakan sugih kula. Niki hari santai minggu hari keluarga. Diajak kabeh teng kebon binatang. Kula nggih tumu teng kebon binatang. Biasa nek teng Indonesia niki teng Surabaya niku kados nopo-nopo nek disukani kados ketek kayak panganan kacang ditampani. Bajul dikai daging dimplok niku mboten. Kulo tenggene macan tak kei daging dek ujaran kulo soge sangu daging sangu sembarang. Kulo sangu akan kulo beto dek. Eh ono macan tak uncali sak kilo blok. Tenang saja macan. <laughs> Diambu segak dek di delok toy. Eh. Mek di pecicili sing jenenge daging dek kelapelit. Apa o oh, macan iki loro be aku. Wes ngale male juragan kulo tenggene bajul. Aduh bajule gede dek. Bajul ganti tak uncali tolong kilo blok. Gingotan baju le tidak berkutik. <laughs> Didelok kelap-kelop tok mawon. Eh, tiba kula eling niki wulan poso mangkane. <laughs> Dadi poso-poso kebun binatang teng kene Arab Saudi niku kewane melok poso. <laughs> Aduh, betul-betul menghargai hari puasa itu. Pun, ngoten kula ngoten pas rioyo Riyo niku jenenge jerakan kula sugih nekakno kanca-kancane niku enten Londo, enten Jepang, enten Korea, enten Jawa. Perjamuan hari raya waduh panganan niku umru-umruan. Enten Londo ni sito. <laughs> Enten nebir enten Londo nggih Londo niku tekel bir dicekel, dicekel, dicekel keras. Saged buka dhewe kula ge. Bingung kula. Wong jenenge kula pelayani kula ndelok mawon sing layani. Kunti wong Jepang. Hmm. cekocek cekocek pun coblok kudu we kok gak putul untune dek genti wong korea sao cepet karate rak langsung digelok gelok gelok gelok terus kula ditawani kali jalan enak eh, kalau orang Indonesia ya apa nakon oh gampang kula eling-eling aja jini wong Indonesia botol botol kula cekel cek langsung kula angkat kula cokot dia klok klok klok klok botolnya klok krias krias krias klo mamak, klo lek bengong sih ngomong ni gue senengnya gerakan ngono oh, botol kok dicokot langsung dikremus nah kok dikremus nah lo niki kula eling eling aja aja wong Indonesia kula lak turunan ponorogo jalan tepang tadi mangan beling kula riyo riyo mangan beling wah sudah orang luar negeri ini gue bingung nek wong Indonesia aku sakti sakti rek botol itu satu pangan jadi Kulon iki lak ngeten apa dikulaan kok kan becak liwat belas ya kira. Sepi babas mlaku sih. Ah, kepeduk bebek. bebek. Elah. Eh, Pernah iku ketemu bebek, eh salam tapi maling ngilokno bebek, saking boleh lemune kita. Enggak, karena punya job noro, dok kakok-kakok dedek cek aduh, bebek oh. boleh bebek. Oh. Sepurane sing ngaget. Matar anu, sak kelang, oh, sak kelang. Apa sak kelang song itu? Apa jalan sepura kok, bebek? Aduh, Mentak pangapura. Sepurana, boi, dik. Oh, iya, pangapura. Pangapura. Apa, be? Apura, tak? Pangapura, pangapura. Oh, itu pangapura, matur sekelangkong ku, matur nuwun. Nge. Ya, isa-isa isa, isa dede, apa-apa ya. Ya, apa, dek, kabar, e benar, dek. Tak kurungok nanti kau dan penomong nyanyi-nyanyi. Rasa aku ngedep-ngedep buah-buahan, tetap lu ngundur buk, ini apa. Kerja bakti, dek penuh gak aruh saiki lanang wedok kerja bakti ngundur nobok eh, gak apa gak ngelok-ngelok wis pokok sing kuat lah kulon ini termasuk kuat dek tapi nyambut gaya lek gak saru orang rengeng lah sumpah ya oh kesel iya kulon paman ya apa kabar biasa cacak anu pamane penuh itu Kok rupanya kok tambah sesek Sesek apa nih telono nih tambah lemu lo Loh jodoh kok telono nih Pe ngangkat-ngangkat jambu kakean lho kae. Jane kapo se itu membel pendek e, pamane penuh iki. Ket piye nyambut jane? Iki aku jenenge Dile malan. Dile sapa? Ngene, dhe adikku Marlena yang tersayang, jenengmu saiki Marlena Satuka jare. Iku nggawa maksud. Jawa. Ono maksude. Maksud apa iku? Satu-satunya kekasih. Oh, ono maneh. Ajo nek penting ta iku. Oh, satu satunya kekasih. Mulane no, aja nyambut gawe ya, kon lungker ae. <laughs> Marane iso ono banyu wedang, ya terenggeling. Wah, meneh iku kulan apa? Ya ono dolek-dolek. Pamane kena tak kon nunggu dagangan, aku dolek kulaan. Kan wong-wong ndelok kabeh pating grinti pun jogetan. <laughs> Nah mesinilah ono wangi. Lah iki kecemplung nang kalen kono ya, Kak. Lah apa teh lho lho wong jogetan kok kecemplung iku lho ngrungokno gambange wong wong cek enak lir-lir. Iya. Malah nyambut gawe malian. Ya nyambut gawe seneng-seneng seneng-seneng tok gak nyambut gawe ya apa. Lah nyambut gawe tok gak seneng-seneng ya geris tuwa. Iya bener bener iki. Paman ku nom nomani ben iku seneng-seneng tok. Seneng-seneng tok. Masih gak mangan guyu wae. <laughs> apa mangkane bengal-bengi tengah wengi diguga aku dijak guyon tok ae ono ae wis macam-macam aku nek gak bengi gitu tapi bener dayanane paman iki dadi takonono opo mas dayan sampe celuk cak celuk mas iku gelek celuk cak biyen iku wis bosen celuk mas Zaman saya aku nyeluk emas. Iya. Oh, gak matuk. Papa malah cocok saya. <laughs> papa baseman. Nyeluk oh, papa. Lupa nih kok kuntul ya nyeluk papa. Ini biasa ya. Biar itu doyan rujak. rujak? Iya, rujak. Rujak itu doyan. Panganan rujak seneng deh? Seneng rujak. Rujak cengur. eh, eh, rujak cengur, panjangnya. Bek, bek, bek. Lah nak wong aja menurut dak cengeng. <laughs> Kok didupain. <laughs> enggak panjene pamanmu nek nang cengkur masalah nyosor ae. Senengane ki biyen panjene. Anu, Bek, Aja mesti su balik sik. Ana apa? Aku lek ngrungokno suara sampean niku eling biyen yo. Biyen sik petuk-petuk mbakku sik pertama. Wis aja atik balen-baleni jaman biyen lare gak karu-karuan ae peno iku lho. Jamane jerakan jambu sing jambune toro sing ora wis kanjang. Makane tak rewangi aduh sampe gak karu-karuan untung dikukup pamane peno. Yo gak apa-apa padha ae yo. Hmm. Yo seje lho pamane peno koyo ngono peno koyo ngene. si ana hubungan famili dadi ya padha ae ya iya dadi aku ayo anu kok sik tari sik duwe tengereng nang mana situ oleh oh, ngereng aku akeh cuma embo mlebune sing gak iso aku <laughs> eh pian pernah kula nduk ndi rengeng-rengeng kok akeh tak rungu-rungono ndek ndi di gerobak kae <laughs> makane bener lo dewe iku ya tapi kena balik papan aku rono jare mari teko kono <laughs> pancen pancen ngasir tak pikir pikir nyoke gak pantas upomo tati aku izin dewi aku kuru kono cek lamun sino minggu aku andal tamu lu bareng paman pas kong Kuyo kuyo wong ana embong kaya limbu gandeng buta terong ngene ku ponakan gak wani mbek ngene kan iku panjene sik gedang ta lo Tairan pernah yang aku ngono. Tapi ku mau kenemenen lo pernah aku lo. Aku ki sebagai bebekmu mestinya kau hormati. Ya sepurane mbek sing akeh wong atase buta terong apa? Ya gak apa-apa panjene cocok nek lembu, mik buta terong. <laughs> Masa lembu oleh Arjuna ya gak cocok. Eh sing penting saiki aja katik geger-geger masalah biyen-biyen nek mang lak kanggo ngiling-ngiling apa nasal apa? Nasal gig. Nasal Jadi wong nek nggone metula iku basa Portugis, nostalgia itu. Apa yang nostalgia bahasa Portugis ya apa meneh? Ono gike apa? <laughs> Ya wis rukun-rukun aja sampe geger-geger Tadi sing sabar ngomong arek iku ya. Nek aku ngono sakjane rukun lho mbek pamane peno iku. Paman sing angel ya. Wah angel adenane. Aduh cerewet e, lho lho masalah lho lho. Iku wis kadung watuk wong angel adenane. <laughs> Nek iku kadian menyendelono watuk ta lo? Enggak ya selari dadi bojo peno kakean ngangkat jambu. <laughs> ngangkat salak, ngangkat apa poh barang iku. Aku nek tak eling-eling lho. Nek dipikir urip ijen niku jarene elek ya, wong wedok kan ono ajine. Iya. Nek tapi nek ndelok pamane penopo sokon nyakup ngono ya ya apa rasane to. Tak. Engko iku ditandani ganti susu lak jejeg dhewe ta ya. Tadi pun aku sabar, awalnya nih uang bebujani kadang-kadang sing lanang cerewet. Oh, sak telung dino bisa ku jamune nih telung ya. tapi ojo ojo main itu uang angkat sedino ngati sapa dodo lho ngangkat banyu ngangkat jambu Takangan iki batine seminggu ka ana 5000, telung dina ditarik 3000, tapi kadung dadi bocoh ya apa maneh. Enggak usah katik ali-alian akik cok taiku iku kakek aki deh, gak kuat nyonggo aki. Gak waktu boleh nyurung dagangannya Marlena enggak. Oh. Kakek nyonggo aki, gak kuat aku ngondek. Nah, gak kuat itu gak pukul nyonggo aki. Iku irungnya kengarepen. Jalan are arek bu, bu Marlena. Aniku Pak Basman Basmaniku jerakan jangkrik sanes aki. Murang-murang gue jauh lo, tapi kebaikan temenan banyak nih. Nek gerakan jangkrik lak nyusup-nyusup nang leman nang gone suket-suket nang kene sampe mental kabeh lu ngene lho. Lu selae suket-suket. Ya enggak be ong ngono Paling lak kulak teko wong masak golek dhewe. Lho apa meneh penopet dit? Hmm. Timbangane kula golek dhewe apa ndak alon alun niku akeh. Tak selari dhek e gandeng karo safari. Safari karo dhek iku gulet ae bendino. Apa? Sing dhisik Iku pacaran nang. Jambu penuh sak keranjang. Oh, gulek kancowan ta, prasane. Halo, lho. Oh, halo, aku gulek ambek paman iki apa? Lesbian, lesbian. Lesbian apa? Lesbian. Oh, jenenge safari lesbian. Oh, tiga ngono. Iku gulek ambek pamane. Kendingannya mecawe sing sik. Iki bojone paman. Iki lho. Bebek. Luar. Tegar ta. Kok dhek sing jomblang lali saiki. Masalah bebekmu peroko ya. Kali penoleh peda so, motor oh. telu iko ngolen aku di paman. Penoleh dadal-dadal juwet iko ta. Hmm. Iya, saiki paman gak tau mentu wis. Yo dadalane lak juwet tapi pandangannya dik sing penting. Oh. ah, ngono yo gak apik, Bu. Apa? Dadal ya dadal, sing jujur. Lho kan dia jujur kate apa? Lah kok kok pandangan-pandangan apa? Lho, hmm. ketoke bakul juwet tapi wah, awake seger. Ngono lho, seger wong gendina kumpul. Ketoke juragan. ngene lho pon aku gak tambah ngremeti ta ngene iki. Eh, aku kan bebek, bebekku koyo manuk puyuh. Eh, wis, lemu. Ya tak kala pamanmu iku apa, Dik? Nula kadek krungu paman malah medhot nang pasar derekan, Iya, pamanmu iku bendina iku dolen nang terus lho. Tapi prasa gak tau metu nanggonku nggonku mbok apa perkara biyen iku, padahal aku wis gak ngerti apa-apa karo bebek. Dek sing curigi. Curigi apa sih? Curiga. Curiga. Curiga. Curiga. Mang garang ora ta? Mau rono mang isih isih. Yo, Pak, mang jare rono. Penojo macem lho, tak ngono kok dagangan kok rono iki ngaco iki. Masih ngono. Mang... Wes oh, Iya. Golek anu borongan borboran. Oh, biasa kandengane blontang. Iya, ngebor sih umur kok bombon kok garapan telu wis wiro 600 kak kono bebek arek ngono wong lanang itu? Wong lanang celeng iku anu celeng. <laughs> Bocah wong lanang celeng. Kono <laughs> ya apa bocah bener dicaleng celeng iki ubuk. kok kari tekane pamanmu aku. Eh, lho. Lho, <laughs> ya. Lho, pangan. Oh, Lho, ngene carane, bangus, bangus. <laughs> Hah? Eh? Cacak kon bengak-bengok. nyanyi-nyanyian rengeng-rengeng bebekmu kan ajari ngono bebekmu ya. Kok krungu ae peno. Lah krungu ya apa wong lompo kok kiri anjene. Ya apa kali kula? Yo aja nyelatu aku takonono sisian peno takonono sisian peno. Yo jeron iki sik tak takon. Sisian sisian api ah, e. ya sisian iki. Bojo lah sisian jare kono. Timbangan ngono terus Surabaya iku oh, sisian. Timbangan. Tapi mau ditimbang yen jomplang lagi. Merlena. Pas rodok emak kagene. Oh, kasih pencer. yang bener ada ah. salah ada salah ada urusan ada urusan oh, apa yang bener itu mas eh, eh apa yang bener itu ya apa yang ngocak yang ya apa ya bang ngocak yang betul Mengenai lo, belajar lo, bener kayak lo. Kita cocok sama jalur dulu lo. Ono sisi aneh, ngocok sebender. Ngomentari Belum eh? mang ngocane sampean lah. Ngocak apa pole? Ngo. Oh. Kumane kasar ka? Eh? pake kasar wong kon iki. Biasa no lu salo. Yo aku dah. Aduh tapi mau siang kasar mau malam lu salo de iya. Hmm. Aduh, Marlena satu ka sayang de iya. Nggih. Ku pas satu. Tapi ya kayak duluan ala aku. Sopo sak ngocak. Aduh ay sayangku. Marlena, peno saiki dadi sisi aku nah tak celuk ganti Marlena satu kali. Wis tak iki Coba tak. Aku tadi bojo peno gak sarong tahun ya wis suwe ya. Sing wis sing wis asale aku kon pacaran nek tolo piye nah. Ana apa? Ki tempuruan ki. Waduh. Ayo coba ngomong ya, ngomong ya. Waduh, waduh, waduh, waduh, Jadi jentrok. Tapi aman. Biyen yo biyen. Nah. Iki termasuk keponakan. Iya keponakan. Dadi orang lagi itu sing sabar. eh. Kowe sabar ya opo Sabar lho, Kok dadi orang lagi mon ro kereng-kereng. Kan nggih. Mon ro kereng kan. Bingko, bingko. Bingko. Bingko. Ya. tak bisa ngocak mudulo aja ngocak. Oh, pelat. Apa ah, nang pelat kok? Dengo celegu puntal kekean. Apa? Dadi rong lake, jek reng kereng marai geseng ngono ri. Geseng. Nek ngono lho. Ya apa sih, Man? Ya. Kok gak tanggap, wong liya tanggep anakku dhewe, Mas. ya apa? Iki biyen yo biyen Man saiki mang eling-eling ngajak reng rengeng Tapi satu-satunya keponakan tidak memberi madu yang manis rasanya, tapi memberi racun di tangan kirimu. apa kon niku kok iki niru niru sing nomah getan ngene. Kemajuan pamane penat iso muni racun. Iya. Padahal aku adalah madu satu-satunya tuh. Wah. Wis tuh, wis tuh Masih pernah yang ngono. Ceritane brodin iki diterusno. Wis, wis, cuk. Masih kata oleh ngono sing wis-wis ya wis ae ya. Sing buri baleni. Wah. Sapare iki anu man ngeduae sapare. Seneng. Oh, Ngilangi ah, kok. Karo ciri pamanmu ta? Seneng lek keluarga kami rentak. Oh. Nah, murim-murim ya, pitus nirungnya lak entek batunya. Wah, lah, eh. Di antara buk kalau rolak ini, ya kudus. Eh, eh, eh, rolak eh, eh, ya, kan. Buk ini apa? Bebe, bebe, paman. Oh, si sana buk kakak ya? Oh, iya kakak. Ah, masih kakak. Kakak tua. <laughs> Kakak tua, tadi sing rukun. Iya, iya, iya. Ini malah apa sih, kakak nyusur-nyusur? Mana mau lana nyusur mau wedok? Lu anak nyusur. ana nak punya usaha rumah kok sapa kok ijen ana ne. Bebek yang ngono. Mangreng-reng nur bo ijen terus tak peduli lale ijen tak terus apa wong gendeng. Enak suaramu. <laughs> Iya. Jadi dewange mek katolo ngono lho, Pak. Kone wangi ae bebek nyan lo kone kula. Sing ngongkon sapa hari kok lho nyang ngono dhisik nyang ngono dhisik ngono. Wah, kok ngono ya, Mas Apa? Mosok wong selalu tegang ae. Nah. Iya, tapi maksudnya mbok gawe. Dan iku waktu titi aku ambek ati dolek kula angeng rengeng Cok cok cok cok. Aku kok ana aneh peno. bener. Lho, rengeng-rengeng nak delok gone nak dalang rengengnya. Lho aku aku biasa betulnya dagangan. Dan ini... ngantuk. Ngono gak pantas. Lek rengeng palang paman ini gak gitar pisan, bisa. <laughs> Tapi ngamen aku. Iya. Lek dibelajar pisan, lebok no orkes. Ini termasuk luput ini. Luput. luput. Lebok no orkes Melayu. Terus gak iso, gak orkes Melayu. Ada potongan kok kendi ini. Terus gak iso, gak iso, eh, gak iso. Aku, B. Dikuburan no, B ya. Temen. Aku tidak no wong kendi jadi. Kendi itu bermanfaat ya. Pak Encisan. Apa nih? Pak Encisan. Eh, kita Iya. Loh, loh, loh. Eh. Duduk adune ku. Ka ora duduk adune. Tri eh, wong wis bojo. Mane pun ana, emane oleh pamane le ponakane yo. Enggak enggak diarani lah Mloro tri jenenge. Mloro gak ngono, ndelok potongane ngene ning ngene seje bisa. Isine yo ngapik cacak niki. Lah ngapik cacak niki sama tak nyotok mendong. <laughs> Cacak niki mati. Sakaringi lagi itu asap aja bang. Tambah kakak karuan kau niku Iya dianggap jangkrik baik dikilani. Tapi saya ingin aja, tapi jelas dikilah. Tapi tambah saya tambah kurang aja Lho gampang lama. Lho lho lho. Nek ana aturan iki. Wis nyatane aku nyambut gawe ijen karo dalan lauk-lauk bengak bengok. Biasa wong eh? lanang wis tuwa ku macem-macem pikiran. Saiki nek peno iri, saiki peno orang-orang ngono sak jam piro wis. <laughs> Ayo ngene oh, ning ta yo apa ta Iki kita orang iki gak oleh ini. Yo waso waso. Masalah. Oh itu ngomong kita orang ngono. Ngomong wani iso ngomong. <laughs> Ngomong wani iso ngomong sembarang kita orang. Oh, pohon lo. bahasa dicampur lah kan elek. Iya nasional tapi kebaco di trape ku. Ora wani iso omongmu. Ana nang kene ana perlune lho sebab kita orang. Wah. Loh, oh. arek ngene lak urung-muring-muring ta. Enggak muring-muring, ya tetep muring-muring aku sing mangkel aku. Bebek mensem lah peno ya mensem. Kenapa aku mensem aku muring-muring mangkel aku. Muring-muring ri. Lho muring-muring aku. Biasa pamane peno nek ngene iki ya oh. ngene iku telat jamune. <laughs> Masuk jamone warung ning aturane. Nek ndok banyak perlu, lah kok kok. Ndakno Dodo mentok merongkol rasane ah, ah, ah. naturane. Eh Kak, Kak oh. Basmane tuwa cok urang muring kok tambah kekel watuke. Oh. <laughs> Bisa kekel ngene timbangane aku batin ku rusak. Kok nek jamane apa ya? Oh, ndok banyak iku telu. Yo, ndok banyak, oh, cok, ndok banyak to. Ndok apa? Ndok jamak sih an ndok oh. banyak. <laughs> Sampai ndok banyak. Lama. Ndok banyak sing buan. Oh. Kecampuran dedek. Gua dipanggil lagi, gua dipanggil lagi. Wong jamu kok jamur jedek. Lho, bae jamu ni jarang. Rumah jamu ki belo ta. Ah, iki menawa iya. Wis sakjane ana. Ya ngene ya sakjane. Ya apa ya, Pak? Tak rasa-rasakno mbek pamanmu iku lho. Hmm, iya ta, Dik. Manes, apa manes no ati? <laughs> Iya. Manes. Panas adikku. Bisa kena wong lanang ndek itu. Lho. kira ra biasa jadi laki. Ya apa? Ya apa lek ngene, lek menawa. Mbok iku ya lanang. Wah, benar. Iya, iya. Pile tanding. Iya, iya. Aku saiki nek ngene gak kerasan ndek om, minggat ta ya. Ayo minggat aku. Oh. Lho, kenapa iki? Kepari gak takno, koreknya gak bobok kan bob sapa iku? Iku eh, lah bob apa ya, Dekun? Bob apa teri? Ola opo? Bob apa? Tutu poli. Oh, lho wis bob. Eh, sabar. Nek tak dumek bintang film iku ado kalae. Eh. Sopo, lha kok sapa? Iku bob tutu poli. Wah, oh, yo anggur kene je. Jare tak ngono nek mentang-mentang ado peno iku ilingo cak basman. Wis tuwek tak kandani ilingo peno iku. Apa aku? Aja aja macem. Paling wong koyo ngene sing dilokno koyo kendi sing koyo lembo. adoh, kasih ngono lak ngrejekeni ta ngono. Ya ngrejekeni oh, tapi ngrusak batin ya iku. Ya apa dikucu bareng kon? Penak sampe rusak-rusak dhewe. Timbangan aku ngene melok rusak aku wis gak muleh. Aja muleh, Mas. Aja muleh kon. Ngene lho, Bu. Bawangane. Opo dhisik, gak perlu geger-geger. Pun iku ya opo sih wong gandeng koyo ngendron rambutnya sing mburi jekiter <laughs> Tak tolong ngomong apa lo? Kena yang ngono cak. Wah, tak tolong lagi. Cak lo, tinju sebut apa sih? Lo ini masih ini modern nih lo penyanyi barat, iku. Rod Stewart dari mana? Pernah ya? Oh iya. Rod Stewart iku lho. Rod Stewart iku lo. Rod Stewart. keuntungan. Ya apa ya apa ya? Rusak batu nih sih keuntungan. Apa? Tak daripada rusak irung. Hari ke sampel kok hari ke sini. Nang irung irung lah, pokoknya kok no. Oke, sabar be. Kok sama ono persoalan sih? Nek kon gak mule gak mule. Mas aku gak mule. Bapak. Oh, kena wong ana mati mule gak mule gak apa-apa. Iya, kon gak mule. Aku gak mule. Kon gak mule iki ya. Gak mule. Tak dolo mamu. Dolen kon dolas. Gak apa-apa aku. Oh, cuman man. Upam kayu ngar, upam kok cedhuk ngono. <laughs> Oh, teman nanti. Kowe lara mbok sing sabar kowe. Sabar apa nek kadung mangkel rene. Rangasan ngono. Gak temen lon, muring-muring lon, udele mlembu mimpes. Ambekan ah, niku. Wah, kono ku. Ya apa lah. Eh, Yo, oh, bebek minggat Aku gak ngurusi wong awak dhewe bingung, gak ngurusi wong. Kamu mulai kae jenak. Iki jenak lan ya. Eh, ya ijene kono aku ben Eh, jawab. Saiki ngene iki. Ya delok-delok kok. Jangan aku ijen koyo ngene ya, Kak. Ya tolong, aku semule karasen. Bahwa omah itu di... Tak uang bako pengerjawannya. Wis tetep aku gak mulih. Gak mulih Iya gak mulih aku wis. Man, kena kabut aku ta, Man. Lah apa dibocong kon ngono? Kena ndelok aku, Man. Lho ndelok kita orang tahu pisan. Tenang. Kita orang tahu nang kono, Mak. Tenang. Eh. Yo sepurane lek mangku iku masalah e, teko aku sepurane wong bebek dhewe mang tak parani. Ngono kene wangi cok ae eh? Eh, e, <laughs> kon. Hah? Iya. Wis pisane ndek pon aku kuwi buyar koncoan. Wes, kami turu sik kon. Waduh. Teko mburi kok jarang ki mari. E. Iki. Kaose lorek. Gara-gara kono ae lho. Gak iku mang jane lak bebek ijen ah. tak peduli bek menawa ngurusi dagangan tak ewangi bek menawa ngangkat gak kowe tak e jejak iku mang kowe sawu kan nimbangi ku niku dasare cemburu pas mani ha kok yo ngono kok yo ngedu kon njak minggat barang dandane nek tarung kok timbangan tok film langur delok kon seneng lek pamanku cathek-cathek mbek bebek iku terus apa saiki kelangan bebek ambek paman iki ya nek kena yo di apa dipenggal lek gak kena ya jarno iki wong njopo bak ngene <laughs> <laughs> niku iso ngomong njopo sak keluarga kok njopo nek ono pamane naruh gak enak bare aku dianggap aku sik-sir bare bebek padahal aku wis sadar iya wis bese iku balas dendam kok kan heh balas dendam akhir yo omong ngono ri yo omong ngono sampe kon niku ngobong-ngobongi paman kok pas paman mangkel mbak aku ngobongi nang dadi heh yo diobongi nang dadi jaran kepang pangdawi. kan iku ayo eh, berusaha ya pamane disadarno bibik sadarno ya ya, rukunane wong nglumpukne ku apik pokok gak misano lho iya iya iya nek ngono kon golek penggandhe dhewe ngono kan iya aku tak ngurus awakku iya <laughs> gendengi dilal ya Ini ini gong telu Ini gong telu ngeliling bojoku ya Aku ben kaya ini bojoku lah bojoku ben sinden Aku total kendang Mari nyindir kendangku cilik juga mulai Barang teko omaya aku tangkep bapak ini Dan bojoku gue lemu ini melaku blek blek blek blek Tunggu kaget jangan bareng kepingin cilik dari diet Kak nganggu apa-apa nganggu stagen stagen rong puluh meter sing setno petengi petengi cilik bablasan melet <laughs> Saiki kecil itu aku gede aja aku nih turu bujuku takon turun dukur aku turun nisan beber keloso. sakno bujuku bareng tepai lampu mati bujuku tangi aku kaidean <laughs> saya sakno aku dulu bujuku ini kayak bujuk ayu ini meringi saya gitu <laughs> SD ada buka lembaran. Oh, enggak. Oh, Eling nostalgia. Biyen yo biyen, saiki lak wis oper ta. Mbok aku ndelok iki wis ya apa ngono lho iki. Apa oh, ya apa iku apa? Aku pikirku kok loro ae di bojo aku. Loro ya periksa wong akeh dokter kok. Mengke tak kene kon bengesan alisan ngono ati wis cekot-cekot. Mbok iki. Mangane gak enak, aku bengesan malah keliru. Mulai nih kau nih nomor jadi bengesan. Bisa elek nih masih ruwek-ruwek nih lo. Tapi kau tamu peti. Kita temu nanti dewi lo. Tapi kau kau naju lagi kasih pelorong. Tidak nggak nggak aneh nih bu Jaya. Lah kan besok budaya ta. Besok budaya aku kuatir kebacut. Bacut kan gak muli, ya apa? Ya ndelok, masih tamu ini lah yang ngerti ta. Kon pengen nang pasar, kon garu tak dolok pun Loh, ngono itu eh, Aku khawatir ya kon nang pasar Kon budha tak tututi budha, lalang tak kunci tak tututi mrono. Dibae. Ditakoni wong sak pasar. Lah kok cak kok esuk-esuk wong lanang kok nang pasar. Ajene tumbas bawang kan. Ngepek-ngepek ati, mbuh-mbuh kanggo apa gak ngerti sih aku. Padahal wong iki kepethuk aku. Iya, terus ya apa ngomong apa? Nang aku kepethuk bojo sampean, nduk endi? Nduk ngene kono lho. Iya. Nduk ngene ringane dodol kembang. Lah apa sampean ya? Ya aku tak warung tuku kembang. Ah. Paling mulih nggo kembang, nggo trasek, nggo brambang. Jan iku pura-pura tuku tak dejol itu menan. Bareng mule lawang tak buka kon durung aku pura-pura wis no omah suwe ngene aku wis teko pasar. Ngono iku male pemborosan sampean iku sing gak enggak dituku. Lah iya ya apa? Kok kota kok pemborosan ya? Karepku ya gak pemborosan wong cemburu lah akhirnya semono. Kon tuku apa? Tuku trasek iki kok. Lah kok susu gak kon jalu? Hah? Susu kok gak kon jalu. Lah wong suwe iku ngenteni leran ijol-ijol. Ya, masih ngono ya jalu, mung susu are. Lah piro sih? Piro wong 5 repis ngono. Kok gak kon Lah ya ngenteni pirang-pirang jam 5 repis iki lho, nemen. Jadi tak jalu, aku kok isin. Aku jane embo ngono lah. Saiki ngrondingi jlo ya apa? Apa ngrondingi? Lah iku kamar iku lho. Apa? Jerobono ta? Yo, <laughs> kok tirobono. iya ya wong loro ae lho wong loro kamare telu ha iya luwe paling nek ana bolos sing teko desa-desa nginep paling yo cukup siji kak tapi yo bolomu dhewe sing kerprene <laughs> bolomu gak tau kok iso lho paling ya sampean peng gak jange rene bolomu rene kok turuan sih hah? teko terus turu ae yo pegel perjalanane ado kamar mari tak cat lungset kabeh kamare Ya gak mau sing kamar, paling sing lungsut pene. Lho gak ngono wong dulurmu lerene gak turu. Kenapa? Kosot nang tembok. <laughs> Sampeyan iki nyek, ya apa sih wong kok kosot iku? Jadi ilang. Aku gak heran. Gak tau ro Ate ditempel-tempel iki anu ngene iki lho. Iya, ono gambar-gambar iki heran. Gambar, gak ngerti sih. Meneng-meneng gambar iku di sing ono gambar wedok ya. Iyo Dijejeri. Mar jajari ngejai pringas pringis Aku meneng ae, iku la opo ngono karepe iku. Heran, buar wis deloki lampu-lampu deloki. Ha kuwi iki dope ku dijopo. Maring tak umbar ae. Iku dae ku mritis, dur mritis iku. Iya. Meneng-meneng dope dijopo tu pasamane kesetrum tak umbar ae. Kapok. Kandane nono. Kaya apa Dicob, Dicopno. Apa cek? Pate ku lagi cek kesetrum cek kapok cek garini-rini eh. ngono lho. Kok pala pala rene. Kan kata tadi urusan, ah ngawur ae. Lah apa masa dulurku lak dulurmu ah? Sing urusan ya kon. Oh iya nek dulurku dipatek-patekno ngono. Oh iya kadipatekno karepku aja rene-rene ngono. Saman kok ngono, masa ating riwi terus sadulur iki. Sing ngene mari, lebono iklan. Iya. Kamar. Ya dulurmu dilebono iklan. <laughs> Iku lho kamar. Oh, kamar cek ana sing nyewa ngono ta. Iya. Sing ngontrak, ngono ta. Iku salah nggak ini lawang dia nih Dina ini gak cocok ya Sebenarnya takon disik sampai ya Lawang ini ngadep nandi ngadep Iyo, nandi Iya ngadep nandi Jari ini takon ini sing api Lawang ini ngadep pendukur <laughs> Terus ya apa dah sini, wong ngenek metu Duh ya menek ondo Gak iso kemalingan, malingi gak harus dalani. Ah. Hmm. Ha. Jadi opo enake? Enak ngene wis. Omahe ku didol kabeh wis. Didol kabeh. Maksudnya turu gentenan. Kayak turu hmm. dhewe-dhewe mari. Eh? Kayak turu dhewe-dhewe. Lha <laughs> iya iku terus satu semaput iki. Lha lek timbangane eman nganggur, Cak. Ngono bosu turu dhewe-dhewe lho. Giliran giliran. Masih giliran. Turu kamar ngarep. Songi kamar guri. Aku gak seturu kelom-kelom ae mripat. <laughs> kawan ini gak kena tinggal anu. Iya dilepok. Iya dilepok naik kan ya kena. Kira-kira pira saya ki sekolahnya tahunan apa sebulan apa setahun? Kira-kira berapa kira-kira? Ya lihat-lihat. Tuh, yang dilihat apa? Hah? Yang dilihat apa? Lihat-lihat kekuatannya. Oh kekuatannya yang kontra. Iya. Oke. Eh, oke. Ono wong. Ono wong. Kok ring mlebu aja tekan jaban. Lho lah oh. kok ngomong njobok pasokan. Lho, apa aku kudu gedek ya, sing gedek. Sakane dulurmu aku gedek ae. Bojomu tak kok gena-gena bojomu kon mang. Iya iya, Rundi. Lah ngintip mbok buri mburi kono. Aku mau sakane dulurku. Anu, krungu turu dhewe-dhewe lho, mau. Iya. Mun aku siap ngono pikir kuisan. Ya ngono ta. Kepri dhewe ngajarine sapari mburi. Sapa? Sapari. Ah, apa wong dolen ae. Ojo mbok pawon mang keculak bakune parut. Kon gak apa-apa ya, Dik. Ojo percaya kartolo. Aku mau teko pasar nanti apa ki lho, kos kaki. sewu terlalu. kalau <laughs> nek kon dudun neri kon wong kan duwe sayang anak sayang anak mosok kalah mek kuntet Eh, kuntet nang omah kok sagian. Oh, ngomong. Jadi <laughs> ngomong ngono lho kruku tumpuk kon. Lho gua lah, kok wong nagih ae kon. Lah aku lungo pun ngatek lak boleh gak enak padha ngatek kene Ya ya wis lungo ta. Dek kon. Gak apa-apa iki tinggoni tamu kok. Dek, Din. Gak apa. Gedekno wedok eh. Eh. Apa sing dikocok iki wedok iki kocok. Ah wedang wedang. Anyune aku sing gawa bubukan dhewe kok. Oh, gawa dhewe. Padha disarip bae. Wis iso mlebu lho kene lho. Apa dadi perlu ngomong ngomong ngene wong tukar pikiran sing penting ya. Iya, iki ya ya omongno pisan ae mari. Ya iki iso. Tuh pekoro ya bisa kan ini? Ya ngomongnya itu pekoro apa? Pekoro apa kan ini? Kan ini seneng nih kawan bujuk geger ya? Kan ada persoalan yang diomongnya itu apa? Kan ini seneng nih kawan bujuk geger Iku lho ya, oh Iku adalah tau wong apa omahku. Oh, terus ono wong gitu ya. Ono apa bojoku. Lho. Sampai eh, sing nggon iki kan. Iki kan di pleter iki, omah iki di pleter kabeh ngono lho. Iya. Lah ono wong kon mletur. Lho, la opo? Lah apa omah sampeyan? Sampeyan gedhe di pleter. Oh iya. Nek pleter piro? Nek kamar sak menika iki lho. Oh, ya apa wong sugih? Kamar piro? Apa telu? Oh iya, telu nih lah, boleh nuang diapa nih, terus bunuh kalau jeruk pun no. Siapa yang dikalau no? Ah, kalau no gua dikalau nggak di kamar ini situ gitu si kosong itu. Mana? Kalau sing do wono kromo telu nih. Kalau aku papat nganggur om. Ya itu kan, itu kan. Itu kan. Eh, itu kan. Pas itu ruke ini apa? Kontrak kontrakan, eh, kontrakan, saya kontrakan, saya kontrak omahku gini dulu. Oh, iya, aku kurung sebulan sebulan Aku njaluk sebulan sing ndi? Apa sing aku sing nang mripat peri iku apa njaluk sebulan sing ndi? Iku limane rek cilik. sebulan ya apa singan? Lah sebulan. Oh, sakwulan. Sakwulan. Sakwulan utawa setahun. Tahunan ya kene. Ngono. Pokoke mole kekuatan iki apa ngono lho. Tapi delekno wong sing gaje gandengan lho. Yo gandengan rusak kabeh kamar. Lah Kedang dami serek barang itu lho. Ijen ijenan ya? Iya, oh, ijen. Oh, bujangan. Iya, bujangan. Nek dibujuk gak oleh ta? Iya, Jo. Kowe kamare mek situ. Kamar situ. Iku upama nyoke ne aduse melok sapa? Kon <laughs> watek melok sapa kon niku? Ya siji, wong sumure mek siji. Wis ngene ae, kamare dhek turu nok kene ya wangi ya. Hmm. Aduse nang kupang kono. Kok <laughs> kadang-kadang lak ngono ambek ah, turu-turu tok. Gak ya sak aduse kene. Nek kene gak jedine. Hah? Jedine. jeding ono tapi jeding kemaron. <laughs> Ya jeding ono. Wong sugih. Jaluk pira iki? Jaluk pira? Pitu setengah. Pira? Kon kok ngotot tuh pura. Setengah pira? Marek, padha karo itu pura. Ya. Sak kamar iku itu setengah. Iya. Tahun sak ulang. Setahun. Pitu setengah iku. Kenapa? Lho pitu setengah <laughs> satu puluh. Petang puluh lima dah. Loh, petang kasih ikat. Oh, sak ulang. Tahun. Kamu, tapi tengah. Kamu orang kamar cilik. Eh, pitu ngatus saya ketewu, Rih. Masa mau pitu ngatus saya ketrip, Rih, tak? Mari, gini. Pitu saya ketewu, saya kuyen, tak, Ran? Kok, kamanmu, ono apa, ada beli pitu mas, tak? <laughs> Kok, beli pitu emas? Oh, iya, sih. Tidak tahu. Kok, kan, belok kaca. Marep, nak ngini pitu puluh lima. Masa kan, itu kalah, Mbak. Pitu ngatus saya ketrip. Tadi, ya. Pitu puluh lima. Masa kalah, Mbak. Kijang jutaan benar, tapi satu seket, kan? Alah, apa? Alah, aku lapa tumpahan. Kamari ke mancing-mancing, ini pitu ngatus saya ketrip, pitu puluh lima, Rih. Cek, di dunia, Cek, bingung, ini tak hmm. karepnya. Wis ngene ya apa? Soale aku utah ya, ya regane. Aku duwe wong akeh ya, wis ngene, wis kamar-kamar, sak kamar-kamarku pisan jek di kontrak mari. Wis. Tapi dijangkep ta wong ngono kok tenge bareng. Lah aku minggat. Tapi iki awake sedak kon iki. Are iki gaya rek are iki. Kok ngomong-ngomong temen kok. Kok kontrak lho wong kontrak. Kon sementara ndol oteng ae. Ngono. Ya ana oteng e. Loh, gaya. Gak ini kok kapan harus gue nih kok? Sederhana kayak Om Eli minggu ini lo. Kau kok kok sederhana nih? Tapi kan kuat. Aku nado kurang gue Eli minum kaset tuh. <laughs> Sing bener sih bener cak kamar tadi tak kenal di sini kok yo mangan. Ya yo mau jalur itu nggak bisa. Mangan nih dewi. Iya mangan dewi. Tapi ini kapan mangan malah kini kok belanja? Oh belanja. Masih banyak banyak putih kalau sumbangan terus sendomang. Itu teko kerelaan nih. Tapi aja njuk dhewe, tak jebutno ae. Oh, iya njuk eh, dhewe. Sak ngene kan anak 750 ku ya kudu kuren. Dukuren Iya, ya lo rendahmu pira? Wis ketok ndidik, tindakno sithik tindakno. Tak tadi omah diketok rek, pokoke omah kok diketok. Repot to iki. Apa iki aku ndandani dhewe ta? iki ana kursane ngomongmu dhewe bakok dandane bakok rubuhno sepur lho gak ngono lho ana wong ngontrak iku sing dandane sing duwe omah ana didandani dhewe ana iki sih elek ta wis enggak iki kadane ya api cuma kadane rusak ya iku apa piyane ndukur gak ana ya cagake gak ana temboke gak ana iki kadane oh iku ora durung dadi oh lha lek ngono ambene ya gak ana iki Lho ning dasing pinggir lawang iki lho, kencenge lawang kok asik growah. Durung ana lawange. Tapi sambel koran kene. Heh? Sambel koran. Koran padha nopo kono. Mak wong-wongane senengane nggonku lek ngontrake bahkan sining dinding kan gambar gambar ya gambar oh iya bener sih ada kan kaki kita pula barang seneng seneng lowo kalau nah, melebu wongi kaku <laughs> kayak gambar biasa kan gue hiburan gitu ya kembang mana rukunan eri lek kon sing oleh wong kepada dong gak aku lagu sing oleh kon ya rumah saya wongi gak kelam lho. eh anak uang diparung, parung iso lho. komisi komisi apa nih gue kalau sing dong aja kayak dicek yang penting <laughs> lah Iya. Iya bener. Kalau orang atas saya tak. aku ngelancangi orang atas. Orang Iya. Tuku tuku buku poni kocok. Pengen mati ini orang atas. Kan gak masuk akal. Kan kamar tok itu ngatus saya itu gak masuk akal. Lu kok tak kayak meja kursi ya? Kecok kursi tak kayak oh, tempat tidur. Tuh, tak kayak ilo. Tak kayak ya singgoni. Kok tak kayak. Kok kenapa tak kayak no? Ini ngalilat. Diusung tapi meja kursiku. Yang kenal lo ya. Kok meja kursi ini tak kayak tempat tidur. Tapi gak selambu. Gak apa-apa. Kok gak ya? Ini gue liat liane cek rewel ini. Gini. <laughs> Barang gak apa-apa ditawa-tawa. No. Ispira aja. Mari sini. Saki. Ispira aku nih. Ya cuma bicara apa. Ini cek rendingan dewi. Tak boleh. Iya ini lah. Aku lah tau apa. Ta. Aku persenan mbak kona. Ya. ya aku lah tau apa. Ini tinggal ini wong sehat. Apa ini keadaan loro. Ini saya dari pasien. Tanggung jawab penuh lho. Mereka wong loro ku, udah jalan pati ini. Tanggung jawab penuh. Anak ah, kono kan wong sing anu sing sehat-sehat tawa eh. Tapi wong sing kuru aja kau terima. Iya lah. Kau kini semate. Mati lah. Pirang eh, meter sih? Eh? Biasa telung meter. Telung meter mal telu. Loh. Wah, telung meter. Kecil itu Loh. Telung meter mal telu ya? Kecil itu. Telung meter cek gigarane. Loh. Tel telu telu sih. Telu telu lah Masa 6 lagi? Bawa di sini cipta. Loh. Jarek kok telung meter kan? Nah, telu Dek. Oh, iya. Nah, kok jarek telu telu lah enam? Lah golekno wong iki bayar ya, awak ditanggung jawab. Kaget kok oleh saulan wis ketularan sing dioma gendenge ya. <laughs> Wis saiki apa? Potrek kena yuk, putun, hati saru, kamare. Pernah di burtu ku, anu, terus telewan. Iya, putun di sini, iya. mentek. balemen teh. Eh, balemen gak anak deh. Oh, kok anu tuh kok bangkobong aja. kok. Wis gak tak golekno wae. Eh? Iya iya. Ono awakmu sing golek ya. Heeh. Aku ya golek tadi. Ya kok golek ngono ta lo? Hmm, kon golek kerajaan ya. Ya bojoku ya golek. Kok kok iki opo sih kok iki terserah urusanku. Gak disukui ngomong tok iki, Mang. Kok oleh komisi safari ki ono. Mersapari sing oleh dhisik. Tapeke ya. Lu tapeke. Eh, Kartola dumo ono. Iki gantel nomor pira sih? Eh? Omongmu gantel nomor pira? Nomor ilang. Nomor kok hilang kan ini? Lagi. Nomor itu kan Gak gablek. Oh iya, kalau tidak delok ngarep Oh, oh mendelas, mendelas. Paling ini nomor olas. Nah, kan ini. Olas. Kur taro olas ini. Olas, ya wali. Ini nulis apa ini? Eh? Ini nulis apa ini? Ini arah-arah ini. Rolas, rolas. Rolas. Eh? Jadi kok tekan dosa ngolas ngomong rolas malu <laughs> bumi. Kok anu kok bos safari dimarahi. Nek ngono tanggalan cek ya. Iya. Persenane dhisik kanggo wong jalan. Iya, wong jalan. Iya, apa sih? Pancingan kanggo wong pancingan. Ini mang numpak ne Iya, arek lho iki juga ono pancing. Jangan kali kan. Iya, lah walasane iki ngono tak sendate. Kok kon durung oleh wong lho, kon jaluk aku dhisik. Ya wong dhisik rek. Hmm. Hmm. Pelantar iki perlu kang ah, ngombe-ngombe tok lho, Bran. Kok wong sing seneng gending-gending lho. Ya iki mah dodol es. Hah? Ngombe bisa ngomi ae sak ngono. Iya. Sangane ngombe ae. Iku lho wadahe anu. Kok sama rek cilik ta. Ha kok sak kok kendi. Tak golek wong sing seneng gending-gending Jawa sing ngontrak kok ngene ya. Iya. Kok ayem men. Enak gak turu aku. Oh, Jam bengi sik ngidung ae lah anu. Iki kosong kali kita lamar. kamar sing kosong kuwi lho. Situ. Situ iya, nek tawano lho situ iku. Aja kok kandar. Kabeh lah ninggal. Aja kok kandar iku. Usah. Tapi kamar iki udara iku gak seneng. Telu mesti telu ya. Iya. Kula ala wong sing dhuwur upamane lek kurang anu lho bobol lho ya. Kayak wong turu. Lah nek kapan dhuwur ya gak pian gak genteng. Wah kok ning Tak cukup ukurane upamane. Wah, iki mbok menawa sing nyewa kuwi adil <laughs> Oh, kan dukur. Oh, iya, waduh lho, saya dukur-dukur ya. Ya, ambek Mas Bud bareng kan nono ke dalem. Aku tak luar jero ngendro kemarin. Lah, lah bapak iki lho. Bapak iki kali. Ya gelang ten nambahi kok lek duri. Oh, Buntu buri ku. Bapakan. Atano. Eh, ayo, ayo, nak. Resi ayo, nak. Nang oleh uang, gua, gua, Ayo, tang sarangan, putu, <laughs> ayo. karepku mang tak wedekno guyon-guyon karepku mang. Tenak temenan bulian. Waduh, waduh, boleh dhewe-dhewe bulan iki. Terus kadung ngomong dikrungone arek-arek nek aku muleh kok isis. Eh isin. Lah gak muleh keturu ndi? Saya gak tadi apa aku beruang kok. Oh, termasuk wong eh lori. Iya. Pernah Jakarta. Hah? Pernah Jakarta. Budale kapan? Heh? Budal iki apa? Saenakku. Lah apa ngurus budal? Kok budal saiki ya budal lo. Kuwi ku pamanku takon iki. Iya. Enggak, saya nang Jakarta ndak budal lo sik telat. Ngene lho, kena kadhani. Aku harus bisa mbek yumu ta. Bisa. Iya. Ngene gandeng ta. <laughs> Perut ankle. Kok sana ketang bentek ta? Iya. lu gedang dempet ta. Ora <laughs> ah, kok ngomong cemplung-cemplung arek iki. Makane nek ngomong sing genah ta. Kuwe wis atur ngomong iki. Maksude pisah ki apa? Pisah wis gak kumpul, ngono lho tak jero pegatan. Jero burian. Yo. Lu piye kok sida ta? si os. Si to. Kono kuwi apa kok disebut kan. Lho ya apa kita orang isin. Apa gak eman ta? Lho daripada kita mantuk Si apa? Riwayat gale man dah. Kon lu riwayat riwayat saiki bangun mana? Kabeh ning ngundhuk cengkeh kale. Aja, iya utang iki. Heeh, <laughs> oh, bukan iku. Nah, murah iku iku. Mulane saiki ngene ae ya, harus bisa oleh ilmu. Iya. Dadi aja sama awak ki turu gak karo-karuan, ya awak iku jaga kesehatan kan iya iya. iya. Dilenem ngono, Bang. Enggan. Lho iki ana telanyar di rumah singgon. Kari kari iki iki gedek ae. Iki retel. Telanyar Iya. Lah nyai mu kok turu kene. Oke. Nyai mu turu kok oke. Ana male nyai nyai. Kok kurang ajar lho. Kok tau mbere pemerintah kok turu kok. Lah iya, donya iki jembare ngene kok nggon gak umen. Iya kok sing iso ngajeni kita ora ngopori. Pasturi jangan berdiri. Ngomong padane abai. Gak ngono. Orang. Lah kok tak ngono tel lho, iku milik sapa? Lah milik pemerintah. Lah maksud kene iku manggon sing apa bayar. Iya ta, sakjane gak gede cilik-cilik gak apa-apa, pokoke tak ngoni lah ngono. Bayar kontrak. Ayo bayar ta? Iya, kok ora bayar. Ayo kok gak bayar iki nggone sapa? Iki yo apa omong arek. Bayar. Omong kok samit to omong arek. Padu yo apa kon kuri? Nek ora tuwa ta. Lho, gak ngono omong malah mali ngono kon iki. Rene. Aku iki dalan gon yo. Iya. Masih cilik bapak ta. Nek iso yo kontrak nek. Kos nek. Kos tahunan tapi donan. Widodan iki apa ri? Yo pe 12 taun. Lah apa ya setahunan ngono lho, setahun piro lah kok tambah maneh. Oh, ngono. cocok ke pinjam ngono ri. Saiki ngene cak, aku iki ngomong tok ya gak enak ya. Iya ya. Mbok sangkana iki wong teman-teman sangat mbujuki. Oh, gak apik ya, gak apik. Pirese wong duwe atas e dhewe nek golek. Aduh, kedua uang itu. Duluran. Iya, sebab kita orang kudu nandur apik. <laughs> Iya, iya. Iya, iya, iya, iya. Ayo delok dhewe mari omae. Oh, ngono ya. Engko terus dadi rego kono langsung mlebu Iya, engko wis dadi rego tak bayar dek. Kon dhewe. Aja kuatir. Tapi wong resikan lho ya. Hah? Penuh nang biasae mung. Waduh. Waduh iki kok arep aku lho penyakit watuk arek. Iku aku tak tau kemarin Waduh Masih kita orang jaga kebersihan ini. Kok ngapur air ini kalau Barangnya bener nek rumah gak resik ya. Mm, iya iya. Tapi wangi bersihan. Oh iya iya iya. Kan di anak wangi. Hah? Di anak. Lah upama duwe japan no. Lu gak ngono, tegese nek ana anak cilik kan awak dhewe perasaan. Kan duwe dhek. Kan duwe kan? Kan duwe. Nek mung gak di anak, aku aku bakal ke anak. wadal dah. Kok ono dipe anak iki kongkonane wis pengku. Wis jam pirang iki jam 1. Iya. Ayo saja. Ayo. Ayo. ngono nek aku sing lunga apa o oh, lambu untut tae tapi nek dhek e amblas sampe diluk ya gak muli-muli nek ana dayo leren delek-delekan so, Glenan lho aku ngomong apa tulisan Monggo, monggo! Glenan dek lho santai anta kula nuwun nggih mangga kula nuwun nggih kula ngriki niki badhe patos-patos Oh, Padahal napa kula mboten ada barang rusak. Mboten kula neten nggih, saniki kula niki badhe padha sewa omah. Oh, sewa ya lah, nggih niki sing kula tenteni. Tapi mboten kata-kata sak kamar mawon sing kula awak ijen. Loh sak kamar kebeneran, panjenengan kula Namu gak ada sak kamar. Oh nggih, Pak Ane ngeten saya mboten gadah bojo. Nah, mboten gadah bojo. Loh enggak ada. Oh, enggak ada. Anak. Anak mboten gadah. Oh, nggih, pun kula ijenan mawon soalnya. Wis oh, sampean nggih ijen? Nggih. Wah, iki berat. Lho napa berat? Gak woreng cengunguk-cengunguk ae. Sinten sing cengat mboten, oh, mboten. Anu niku lho. Oh kula tiyang sae kok. Lare-lare niku lho, biasane ngoten nenten wong anyar niku didengkek mawon. Lho kula niki penyanyi kroncong kula. Masa? Nggih. Wala beneran engkon kula sampeyan ajari nggih. Non sampeyan ajari. Pokoke men aja sampean delok mawon kan ketut kalih kula nggih nek main ngono. Temen ta. Lha ngeten kula niki awak ijen niku panjenengane bingung nggih. Nggih. Ken nyewa masih kegeden, gegeden nggih. Pandi dengke wong lanang-lanang niku repot. Oh niki tepak anu, sul tengene Surabaya ta? Mboten, mboten ngoten kula niki ijen. Oh, ijen. Kene wae omah gede ijen, niku mboten enak mboten ten kancane. Lah niki kok ketepaan sampean amek sekalian tok nak ngoten niki. Nggih, mboten napa-napa. Dadi nggih mboten sepi, mboten napa, enak pun kula. Cocok kali sampean niki. Nggih. Niki kamare sing pundi niki? Niku, sing ajeng niku. Oh, sing niku. Nggih. Pun cocok kula. Kalau kula niki mek wong loro nang kamar telu niku lak nggih luwe paling tamu ndugi desa. Niku sak ulanan napa napa? Napa? Tahunan niku. Ya terserah ya napa. Ngeten mawon, soalnya kula niki lak pemain. Okay. ngali job mawon. Oh, nggih nggih. Nek jope rame nggih kula bayar terus, nek mboten nenten job nggih utang ngeten. Pomong dorong torok iki. Lho tapi enak sampean disewani tiang seniman iku renes nggih. Nggih, masih nggih. Lho nek bulanan niku sampean kene oleh nopo sari nggih sampean kecipratan nopo sari. Oleh oleh krepek gedang sampe oleh krepek gedang. Kadang-kadang kadang-kadang oleh sajian barang. Lho nggih lah ngoten. <laughs> Ya nopo Kan kana lawang rek gak wurung. Lho nak lemangkane ngeten kula nek disabare sampean. Kula bayar sampean. Lah nggih mboten napa-napa kula niki ngaku sedulur. Lah niku lek dodok dik kula mboten kata dulur dik mangke. Kula lolo dik. Melas kula dik. Kula ngeten eling zaman mboten sedulur. Lah neng lho sampean ngajak drama mal ya. kene ku napa kula niki sak ngenten lele riwayat kula niki nggih ada bocah. Ngapa niku nek nyanyi sampe? Tapi bocah kula niku kurang ajar. Lho, napa? Ya mboten napa-napa, purikan kula kali bocah kula. Jadi oh, saat niki kula terjun kesenian, Gini ku cuma mulai bengi-bengi. Nerusakan karir. Nggak kulo. Bukan apa-apa kan yang ngibur hati. Loh nggak kaget sandang pangan barang dek, Bukan ngibur hati nih. <laughs> Nyemburati tolak amal terus. <laughs> Saya terus yang apa nih sampean? Ngeten kula cocok, tapi kula niki wong tiyang nggih atau elek ngarep kaleng timbang elek buri. Okay. Nek kula ngen jawab kata, kula bayar terus. Apa? Nek mboten pencet utang di total gitu lho. Nggih pun pokoke beres pun gampang kali kula niki. Nggih pun. Nggih. Setahun pinten? Napa? taune dinten? Wulanan ngeten mawon. Nggih, wulanan mawon. Oh, nggih pun. Kula gambar adik anu apa dulur-dulur kula dhewe. Nek ngoten kula saged mlebet sak niki. Saged. Lah niki kula tataken, kula tak tata. Pesanan film-film pun kula tata. Mboten tata barang kula dhewe. <laughs> Tepaan. Tak ana rezeki teko dhewe, nek dideleki gak ono, tapi nek ngene iki teko dhewe. Arendi. Oh, wedok iki, Mas. krungu brusut wis ilang. Ngene iki atiku wis lara ngene iki, Cak. Aku wis pamulo. Sih. Siapa sing mandap mriku? Mbak Beca. Kono kono anggar petu aku numpak beca nang tak lironi ngono ta. Iki kan kendaraane sewu. Hmm, dino-dino dicek. Lah tuku rokok, ah. ngombe barang-barang kan. Catet tenan kabeh. Mengki <laughs> job yo akeh catet tenan. Kok jane ngomong nang job-job lakon nuru, kono ru kendaraan durung-durung kok dudukno aku. Aku sing ngerti ngerti. Ah iya. Kok nek nek ngerti nek kon rokok aja ngerti. Nek kadang konco kon sing perasaan dekat sampe sak ngono. Nek aku yo perasaan. Mulane ajare takon dhisik. Iya iya. Aku seru. Iki mana? Iki eh? Iya. Waduh, waduh, waduh. Oh, oleh, oleh wong ta? Apa? Oleh wong. Sapa? <laughs> Ya oleh kan? Ngomong adanya ngomong sampai sobal ini. Ayo oleh wong sing ngontrak iki. Iya, wong ya mantu wong iki. Ya sugi. Iya, jerakan manuk. Rekor belas oke iya, tapi jerakan manuk. Manuk teko luar negeri lho, oh. Candrawasi lho. Oh, Candrawasi. Iya. Manu sing buntute duwowo. Bisa wae. Iya, itu. Ya kok ngapa teko luar negeri? Luar negeri. Oh, dicelok kene ya? Iya. Luarene nuwak kapal kayaknya Kapal apa? Wah, iki kira kapal lengkap. <laughs> Oh, itu kapal. Yo kapal dagang iku kan. Arek wong e mampu. Delokmu dari. Kocok itu saya kene. Mun delok kamarmu kok ditutup, Bu. <laughs> Kamar ditutup lah kadi nggon ditutup to. Kan ngono ne, kok kon njaluk pira tanpa dinyang. Saiki api-apian kon rundingan aja aku pula yumu gak ono. Iya. Engko ono luwiye. kok nambah aku ya? Eh? Iya. Kok dicek wong tak delok dicek ya? Lho kok ndek nambah aku sih lewat dicek kok. Lho jare kok njaluk pirang pitu sih? Lho saya saiki aru aru dingan. Delok pira? Jangan pi jangan dak. Satu. Satu juta. Eh? Satu juta. Iya. Iya, Pak. Kok malah ngono. Wani satu juta setengah sih. Hei. Kon ngomong kelarangan kok malah juta setengah. Iku tambah nemen. Aja wis kon nek ngomong 750 ya. 750 ngono lho. Iya. 750 Iya, wong tapi ini dari jawab ya. Petung atus seket ya apa saya kena ayat terang-terang nambah wakmu. Petung atus kan melok wongi. Ga melok aku. Mana ya apa? Lorok sini bujuk. Bujuk ini bujuk ya. Kenapa aku melok wong gono? Ya naik kono mampu, naik melarat. Gak sini ngoni aku lah. Kono gendeng toko kandungan. Maksudnya komisi ini ga melok aku kan melok kono. Aku pintu seket roh bersih. Bersih ya? Iya. Nah kono oh. bersih ini kono ini jenek gelom Lak ngablu aku. Loh, aku masuk ke kaikon, kon lah oleh dobel. Aku kaikon kok kon oleh teko wong. Enggak, nek teko wong enggak aku. Nek teko kontok ae. Eh? Teko kontok ae. Oh, ngono ya wis iya. Kon Pak. Oh, Rik. Oke, nek wayahe turu sampean turu lho ya. Mau nang nyelitis ae. <laughs> Heri, si Jo masih konda itu ini. Ya saya sampai ini kena turu, gak turu tengok tengok kayak wong betul. Ya apa sih? Aku kena turu gak mesti, kadang-kadang pikiran panik. Oh iya iya. melek terus turu ngono ri oh, iya. iki po turu gak turu kan urusan aku kan tatos sih. iya ri ya iki kok iya tau ri eh, eh. iki wong Jawa tau wong ambon <laughs> eh iki peranaan eh peranaan rambut kok ambon iki peranaan mak Jawa bapak manuk teruk <laughs> ya <laughs> bisa nggih plus iki kacang griyon oh nggih nggih Pertanyaan itu adalah Sokrat. Hmm, sorokan. <laughs> Wah, Sokrat. Oh, oke, oke. Jendengan, jendengan sih, oh, Tuan. Wah, lu kok puluh orang yang ngomong. kan, jendengan. Lu, aduh, Pak Pasman. Lu, Pak Pasman. Eh, oke. Baca, baca emang saya ukuran. Iya, iya, Ri. Kok dikono wong ya, jangan ngomong, Ri. Masa, siapa hari, Dek? Oke, hari ini sampai kapan butuh kriyon ini, sampai delok Oh, tak kamarin, aku buatan. Oh, oke. Nopok jembar. Iya, iya, iya. Sampai delok sampe jam cuma ah, dua tahun lama. Ya enggak tantem lho, Bang. Ah. Iya iya ri. Rek padha ku dolek komisi meksa ae kon cuma ah. terang-terangan mawon regane. Nek kula nyewu teng mriki kula taunan. Mungkin nggih RW bareng sama Nasu dhewe. Oh nggih nggih. Strate enten KTP ya enten. Oh nggih, lengkap nggih. Kamare resik nggih. Samari? Ah, nggih. Ora sih. Kok kok sampe karep mlebu tok, Mas? Oh, nggih nggih nggih. Nggih, sampe tok duku Joko Pandu, nggih. Oh, atur ya. Nggih nggih nggih. Iki regane 70. 70 nggih. Sampe tok nggih. Nggih, kula tetep. Janjian nggih. Pun sampe mlebu tok. Kula mlebet nggih. Nggih, 1000 1000. Nggih. Sampe nonton mriku. Woi, woi. Sampe kamu, woi. dulu. Oh. Oh, lelaki macam apa sambil nak? Oh. Sambil baru dia kasih jadi bontot. Oh. Anak kau tahu dus. Bagi sini tak tahu dus. Oh. Oh. oh, ulah sawo katuk. Kalau karungan, garu seret. Eh, hop, hop. Nah, apa-apa. Oh. Nang turu apa? Sabar lagi. <laughs> kemari lo mau geger kon turu gendeng gak lari kene iki biasae biasae lak ngono sampean sampean kan itu pai sampean iki sampean iki yo ngapa sih sama apa sampean saya ditobrok Kula kan wedhus. Sampeyan kok ancang lan apa mbuka mareng. Kula buka telu Lho iki. Kula sawo iki. Kula Oh, kata-kata kau bisa ke? Nanti kata tak tahu kau dulu. Beri kole, le, beri kole. Ayo, nyewa gak nyewa turu. Tak lari lo kau turu aja. Kenceng yang lari. Kenceng tak? Le, kok tak? tak terima kok mau dia? Ini suatu perkosaan tidak ada. Aku lapak, Bukannya dia. Lha kok ora nrimo niki. Iki dhek kakak mari pun tak tak. Lha kok bok iki. Iki pun kok aku dolur niki. Lho kon nang nyewakno bok iki. Iya lah ngeten iki sapare kesuwen. Lah ana rezeki ya tak tampa ae. Sakinya tenan gampang diparu kan kan. Diparu. Diparu. Diparu. Dibayar aku minggan kok kene dimangane kene iku wedhus kok iku. Pan menem ban iku nek kapanyek ngontrakno oma nambe wong iki ngomong-ngomong lanang. Lah sampeyan ngluyu gak mele mole kok jarunjingan. Aku dhewe sapari. Aku cacung cocokane sing duwe oma. Lah kalau balik gampang deh, tapi gelut di sini, anu di tempat. <laughs> Oh, ya, Aku boleh, boleh. Tapi oh, salangan ni. Aku izin. Iya cek cek, cek cek cek, salangan kau Oh, oh, Omari, tenang tenang, aku cepat nak semula. Iya. Kamari kosong. Iya. Turun nono. <laughs>